Chunka pichayoh kah kapitulo. Jerusalén llaqtapi Cai Chay kunapim wakin runakuna, Judiamanta Antioquiaman rispanku yachachiyta qallaykurqaku, llapamana judio kaq Salvas Salvasqa kanaykichikpaqa, muesispa manghinam hinam hakanai kanaykichik. Nispa. Chaymi Pabloan Bernabé paykunawan llumpayta atipanakurqaku. Hinaptinmi iñiqkuna aklarqa Pablotawan Bernabéta, Jerusalemman rispa apostolkunawan, hinaspa ancianokunawan chay asuntomanta pa Aklarqakutaqmi paykunamanta wakin tapas. Antioquia llaqtapi kaq iñiqkunapa kachasqanma, Jerusalem llaqtaman rirqaku. RESTING MI pasarjaco Fenicia la launinta, inaspa Samaria launinta. Chaylaw kunapas Dios judio kajrunakunapas Y NAPTING MI iñiqkunañataq llumpayta kusikuqku. Pabloan Bernabé Jerusalenman chayroptinkum, YAPAYAN iñiqkuna, apostolkuna hinaspa kuna, allinta chasqirjaku. PABLO Pabloan ha. Paikunamampas willargako paikunawan mata, Dios paruramusqanmanta. Ichaja Jesucristoman pareció wakin pareciukunam sayarispankunerqaku. Mana judío kaj iñiqkunapas señalasqam kananku inaspam yachachina Moisespa kamachikuyninkunata pa, nispa. apostol kuna, apostolkuna, kuna inaspa kuna chayasuntomantarimanankupaq. Llumpayta atipanakuptinkum, Pedro sayarispan nirqa. chikpi hina hinam manta Dios Jesucristo manta allin noticiata mana judio willa willakunaypaq, chaynapi Ya iñikunankupaq. kunapas son son rexeg Dios ninchikmi, pas chuya espirituta Jorga ñuqanchikman Chaynapim, hawachiwarganchik paikunatapas chaskisqanta. Diosqa manam, ñuqanchikmanpas netaq paikunamanpas ayapakunchu, aswanja payman hapipakuptinkum sunqunkuta chuyanchaykun. Imanasqama Diostaqa piñachichkankichik, iñiqkunamanmi llasaqipita churkuchkankichik, ñuqanchikpapas hinaspa abolonchikunapapas mana apay atisqanchikta. y nagariki, Señor Jesús favoreció Dios Diosqa salvawanchik, tapas chaynataq tapas Chaynata Pedro rimaruptinmi, panko, upallaruspanko, Bernadettawan Pablota Paikunam Paykunam Dios pajosjan atiwan, mana judio kaqkunapipas kuna milagrokuna ruramusqankumanta. Paykuna willakuyta tukuruptinñataqmi, Jacobo Nerja, Wauhei Kuna, Oyari Kwaichik, Simón Pedro Muyabarjanchik, Manajudio Kajkunatapas Dios watukuykusjanta, Chainapi Paikunamantapas Runankunata Akliaikunampaj, Chaykunaja, Tupampunim Diosmanta Willakojkunapa Hiljashanwan, Biblia mning, Kaikuna pasaruptin Paimi, David pakastanta huktawan sayarechiza. wasi Wasituñeruptin perja hinam huktawan rurasaq, chaynapi wakin runakunapas hinaspa sutiwan sutichas jamana judio kajkunapas, ñuqa señor tamaskawanankupaq. Ñuqa Diosmi, ñawpaq tapune riqsichini kay rurasqaykunata. Ñuqapa piensasqayman hinaqa, Diosman iñikoq mana judío kajkunataqa, amañaya iskayrayachiychikchu. Paykunamanja qillqasunchik kaynataya ama mikunkichikchu, taytacha mamachakunaman ofrecesqa aychataqa. Amam huchapakunkichikchu. Ama mikunkichikchu yawartaqa, nitaq yawarpa pasasqan aychatapas, nispa. Ñawpaq tiempokunamantaraqmi, lliw llaqtakunapi Moisespa leynintaqa yachachinku, sapa sapasamana punchawpi judiokuna huñunakunanku wasikunapi leispanku. Manajudio kajkunaman kartas jankomanta. Chaynata Jacobo rimaroptinmi apostolkunawan kuna hinaspa liu iñiqkuna menispa Minispa, Paikunamanta aklarqaku barsawaswan sutichasqanku judasta. Hinaspa silasta, CHAINAPI Pabloan hinaspa Bernabiwan kuskata, Antioquia KACHANAN kachanankupaq. Judas barsabaswan y iñiqkunapi dirigentikunam karjako. paikunawang paykunawanmi apachirqaku kayna kartata. Apostolkunam, ansianu ancianukunapiwan rimaykamuykiku Antioquia llaqtapi kaq, Sirialawpi inaspa hinaspa Silisialawpi kaq mana judyu kaq wawqipanikunata. Yachanikum ñuqaykuwan kaqkunamanta wakin runakuna mana kamachichkaptiyku, qamkunaman amusqanta. Paykunam, yachachikuyninkunawan pantachisuspaykichik, iskayrayachisurqankichik señalachikuychik inaspa muesispa kamachikusqankunata kasukuychik nispanku chaymi lliwchayku tantianakuruspaku akliarganiko, runakunata chaynapi kuyas Bernabéuwan hinaspa inaspa qamkunaman hamunanpaq hamunampah. qariki wanyuitapas mana manchakuspankum señor ninchik Jesucristuta servinku kachamusqayku judasuan Silasmi qamkunaman qillqamusqaykuta kichik. Chuya espiritupa yanapakuyninwanmi pensaruniku, sasakamachikuykunataqa qamkunaman ama hunaykupaq. Kamachimuykikuqa kaykunallatam. Ama mikunkichikchu taytacha mamachakunaman ofrecesqa aychataqa. Ama mikunkichikchu yawartaqa, nitaq yawarpa pasasqan aychatapas. Amataqmi huchapakunkichikchu. Allimpunim kaykunata kasukuptikichikqa. Qamkunañaya allinlla. Chayrij kunam despedicuspanku Antioquiallaj taman pasarjako. Chaypim llapa iñijkunata uñuruspanku kartata jorjako. Iñijkuna leyoruspankum sunjunku tiaykuptin, yumpayta kusikorjako. Inaptinmi Judaswan Silas, Diosmanta willakoh kasqankurayko, sumaqllataña rimaspa iñijkunata kallpancharjako. Chaynapi, qaqayna sayanankupaq. Chaypi unay punchawkuna karuptinkum, hamkunañaya allinlla nispa, Iñichkuna aviarjako, chaynapi Jerusalenmanta kachamuqkunaman kutikunankupaq. Silasmi ichaja kidarurja. Pabloan Bernabeipas, Antioquia Inaspa kidarurjako, inaspam wakinkunapiwan papalabranta y yachachispanko, Jesucristo manta allin noticiata Pablo pa viajas Pablopa manta. Liumpay UNAIMANTAN Bernabeita Pablo nerja. Uktawang yaku tison Jesucristo manta willakusqanchik llaqtakunaman. Chaynapi llapay mainam imaynam Kashanta hawaykamunanchikpaq. Chaymi Bernabé MUNARJA Marcoswan SUTICHASJA Juanta Pablo ñatagmi, mana Juan Juanja punta viajenkupi Panfilia laumanta kutikuspa Paikunawan mana mi Llumpayta piñanakuspam iskayman rakinakururqaku. y Marcusta posarikuspam bukipi pasarqa chiprilauman. Pabluñataqmi kumpañaqninpaq silasta Chainapim Chaynapim señorpa favorninta iñiqkuna mañaykapuptin pasakurqaku. Liapa Seria kalpanchastin uninta seria launinta, celicia la launinta.